Chunca Tawayo Kaj capítulo. Pablo Bernabé, Iconio Y de y Iconio Yachtape en Pablo Bernabé y Corjaco Judío Kunapa Uñunakunanco Asiman. Chaimi Paikuna Sumagliataña Willacoptinco, Achka judio Kuna Jesucristoman INIKORJA Iñicorja Tagmi, manejudio kaj kunapas. Ichaja mana iñe judio kunam, mana judio na kunata o macharuspanko hatariracherjako, iñik kunapa kontrampi. Chaymi Pabloan Bernabé, chaylaktapi unay jaco, Señor man hapipakos mana manchakuspa Diospa manta willakojko. Señor nyatahmi, kreinankupa hina paimanta Admirakuypaq milagrokunata ruranankupaqmi paykunaman atiytakurqa. Chayllaqtapi runakunam iskayman rakinakururqaku. Wakinmi judiokunapa favorninpi karqa, wakinninñataq apostolkunapa favorninpi. Mana judio kajkunam, judiokunawan hinaspa autoridadkunawan rimanakururqaku, Pablotawan Bernabeitan majaparunankupaq, hinaspa rumikunawan chuqaparunankupaq. Ichaga Pabloan Bernabeimi, a Aijicorjaco, Licaunia Laupe Listra Inaspa Derbe Llactacunaman, Inaspa Moyoregnimpi Llactachacunamanwan. Tukuy Jesucristo mantam allin noticiata willakorjako. Listra yachtapi Pablota Romiwan jancomanta. Listra yachtapi mnasisqanmanta puni, manapuri ate Chaypim tiachkarja suchu Kashangraiko. Rimashanta chayruna Pablo Musyarurja Sanuyanampah iñiniyuq kasqanta. Chaymi Pablo qaparijinanirqa. Atarispa sayay, nispa. ...hinaptingmi chayruna, hukta pawarispa puriyta korja Pablo parurasqanta kuna likaunia Licaunia idiomankupi kachakorjako. Dios Dioskunam runayaruspa ñuqanchikman uraykaramun, nispa. Paykunam Dios Diosninko Jupiterwan suticharjako. Pablo tañatagmi willakusqanrayku Dios Diosninko Mercurioan. Chayllaqtaman yaykuykunapim Jupiterpa templon kachkarqa. Hinaptinmi Jupiterpa sacerdotin apamurqa turukunatawan waytakunata llaqtapa punkunman. para una paimilláparuna kunapiwan turukunata wañuchispanku, PABLO Pablota adoraita monarjako. Chaimi apóstol Bernabeuan apóstol Pablo, chaita uyarirospanko, pachankuta una Hinaspam llaparunakunaman tajrokuruspanku japarirjako. Runa y imatataq kaytaqa rurachkankichik, ñuqaykuqa kuna hina runalyam kaniko. hamurqanikuqa chikap kawsaq Diosmanta willakuqmi. Chaynapi kay mana baliqkunamanta wanakuspaykichik paillataña hatinaykichikpaq. Paimi unancharqa kai pachata, cielo-kunata, lamar-huchata, chaynataq chaykunapi tukuy ima kaqkunatapas. Ñawpaq tiempokunapim, llapa runakunata kachaykurqa munasqankupi purinankupaq. Chaywanpas payqa, Reqsichikurqam runakunapaq imapas allinta ruraspan. Paymi parachimun, puquy tiempokunapipas allinta ruruchispa. Paytaqmi, mikunanchikpaqpas chanichanintaq wanchik, chaynapi kusisqa kawsananchikpaq. Chaynata nispankum, ñaka ñakayta harkakurqaku turuta mana wañuchipunankupaq. Antioquia llaqtamantawan, chaynataq Iconio llaqtamanta judíokuna chayruspankum, llaparunakunata umacharurqaku. Pabluta rumioan chuqaparuspankum wañurunñam nispanku, llaqtapa kantunman aizarurjako. Aswanja iñiq ya moyorignimpi muyuriqninpi huñunakuruptinkum, hatarispan yaikorjachay yachtaman. chay llaqtaman. Bernabeo Bernabéuan pasarqa derbe llaqtaman. Derbe Jesucristo manta allin noticiata willakuspankum, achkallataña inichirqaku. Chaymantam kutirqaku listran, Iconio, hinaspa Antioquia llaqtakunaman. Chaykunapim inikuqkunata, imam krisqankupi qaqayna sayanankupaq kallpancharqaku. Diospa munaychakusqanman yaykunapaqa, ancha sasachakuykunatam ñakarina, nispa. Llapa iñiqkunamantam aklarqaku, Anciano conata Ancianokunata Ayunoan Ayunoan dios Diosta mañakuspankum señor señor pamakin jaco Sirial lao Antioquiaman Pabloan Bernabéipa kutisqanmanta. Pisiria launinta pasaspankum, chayraqaku Panfilia lauman. yachtapit dios papalabranta willakuspankum rirjako, atalia yachtaman. Chaypi bukiman seharuspankun pasargako Antioquiaman. Chay llaqtamantam, Dios favorninta mañakuspa iñiqkuna ñawpaqta Cacharga kacharqa Inaptinmi chay charamos kutiramurqaku. Chay llaqtaman chayramuspankum, liapa iñiqkunata y Inaspam willarjako paikunaman Diospa dios ima En mana imayna formapim señor chimuscan manta Chaypim Pabloan verdade una unay tiempo